Yanık gönüller, cinalı kalpler, hakkı sevenler zikir edelim. Uyanık gönüller, cinalı kalpler, hakkı sevenler zikir edelim. Allah diyelim, zevke girelim, şükür diyelim, zikir edelim. Şükür diyelim, zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim. Allah diyelim, zevke girelim, şükür diyelim. Şükür diyelim, zikir edelim Şükür diyelim, zikir edelim Cezbeye giren şeyhin düşünen Kırklar yediler ile zikir edelim Cezbeye giren şeyhin düşünen Kırklar yediler ile zikir edelim Allah diyelim zevke girelim Şükür diyelim zikir edelim Şükür diyelim zikir edelim Şükür diyelim zikir edelim Allah diyelim zevke girelim Şükür diyelim Zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim. Ay, ay. Secde edenler, hali bilenler, virdi çekenler zikir edelim. Secde edenler, hali bilenler, virdi çekenler zikir edelim. Allah diyelim, zevke girelim, şükür diyelim, zikir edelim. Şükür diyelim, zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim. Allah diyelim, zevke girelim, şükür diyelim, zikir Zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim. Ey kadiriler, gizli nakşiler, ehli tarikler zikir edelim. Ey kadiriler, gizli nakşiler, ehli tarikler zikir edelim. Allah diyelim, edelim, şükür diyelim, zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim. Allah diyelim, zevke girelim, şükür diyelim, zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim, şükür diyelim, zikir edelim. Şükür diyelim, zikir edelim.